la normanoi dua parto pri la normana e conquero de suda italio kai sicilio mi donas nur kel kein basa in en formoin la german lingua wikipedia la normana conquero de suda italio OCASIS EN la dec unua IACCENTO dum PLURAI yar decoi comence circa 1000 dexep normana dungo soldatoi servis tie al diversae Lombardae cae Bizantzae regantoi. Iom post iom, la Normanoi comensis acidi sian propraen ter cae establi praformoin de malgrandae statoi. Tiui confandigis, cio post quelca tempo igis la Normanoin facte sin dependa forto in la regiono. Iliae vastae conqueroi inclusivis Sicilion la tutan sudon de la Itala duon insulo, excepte de Benevento, cion ili nur mal longe occupis du foie, cae Malton. Cio estis la normana reglando, menciita pasintan semainon. Temas pri la comenzo de la reglando Sicilio. Vido. Ecte 1061, normanae militistoi conciris la insulon Sicilio quo estis regita de la Saracenoi, islamai araboi, ecte octcent dudexep. La conqueranto Roger la Unua farigis grafo de Sicilio cae Calabrio, regiono en Suda Italio. Lia filo Rogero la Dua heredis la duclandon Apulio. En 1131 la regionoi regatae de la Normana dinastio farigis la reglando de Sicilio. Per pliae conceroi, Rogero la dua povis etendis sian regadon su la tutan sudan Italion gis la papae statoi. In 1194, la tiama normana regno de Sicilio estis heredita de Henrico la sessa de la dinastio Hohenstaufen quiu estis etieginta in 1186 cun Constantino de Sicilio, filino de Rogero la Dua de Sicilio, cae onclino cae heredantino de la lasta normana regio Wilhelmo la Dua. Mi diris comenzo de la reglando Sicilio, char tiu regno, sub diversae dinastioi, facte existis gis 1861. En la articolo pri Amalfi mi diris che in tiu orbeto trovigas catedralo construita la normana araba stilo. Cio estas tio stilo? La ital lingua Wikipedia usas nur la terminon normana araba architecturo. Tamen en alia versioi oni usas por tio architecturo au stilo, arto, culturo, la adjektivoin normana araba bizanza. Exemple, in la german lingua Wikipedia legeblas Oni nomas normana araba bizanza la arton de la mixita cristana islama culturo quio estas tipa pro Sicilio. Gi aperis post la conquero de Palermo inter 1060 cae 1088 ca estis anstauigita in la dectria iarcento per la arto normana Hohenstaufen. staufen. Gi estas ancao conata ciel normana Sicilia au Sicilia romanica stilo, sed estas remarquebla ancao in continenta sud Italio, exemple in Amalfi. Tio sinteso ocasis protio che la normanoi ne coloniigis Sicilion sed formis nur la superan tavolon. La enlogianta popolo, do ancao mitiistoi cae artistoi, cui faris la normana in construajoin, estis ancorau mixajo de la grec-bizantza logiantaru cae de la islamai araboi, cui conceris cae eclogis la insulon in la naua iarcento. Ancao ce la cortego ocasis dum quelca tempo simbioso. La normanae regioi circavis sin de grecae cae arabae consilistoi, havis orientan haremon, electis registaraen sloganoin el Corano, cae gravurigis islamen honoraen nomoin sur moneroin. La architectura stilo de tio epoco in Sicilio, cae apudae partoi de continenta Italio, differenzas de la tio tempa romanica stilo de la cetero de Italio cae de la latina Europo pro tio che occidentae, islamae cae bizantzae influoi confandigas in harmonian unuetson. Char la normana regio Rogero la II, che il defendanto de cristianismo, daure celis gaini la favoron de la ecclesio, cae a parte de la papo, tre belai construajoi la plei tipai representantoi de tio architectura stilo esas cefe pregeioi. Pro tio, existas ancora plurai ne tre grandai pregeioi, sed ancao quelcae grandai. La plei antiqua inter tiui esas la catedralo de Salerno, qui es construado comencigis in 1880. Salerno situas 25 quin kilometroin for de Amalfi. Cae la plei bella versaine esas la catedralo de Monreale, proxime al Palermo, la plei granda urbo de Sicilio. En 2015, UNESCO declares la araban normanan parton de Palermo, cune cun la catedralo de Monreale, cae tiu de Cefalù, octe kilometroin for de Palermo, Munda cultur heredajo.